عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة وهو اللطيف الخبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه تسليما مزيدا وبعد wapenzi watazamaji na wakaribisheni kwa moyo mkunjufu katika kipindi chenu mkipendacho cha at-tauhid awwala tauhid mwanzo tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutupa fursa nyingine tena ya kuweza kukumbushana baadhi ya mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametufaradhishia au Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea kuwa ni sehemu ya dini yetu na hasa mambo haya ambayo yanahusiana na mada hii muhimu ya at-tauhid kama mnavyokumbuka katika vipindi vilivyotangulia tumekuwa tumeanza kuhusiana na khasaisu ahli sunnati wal jamaa mambo ya kipekee ambayo ya wanasifika nayo wafasi wa au watu ambao wanajinasibisha na ahlu sunnati wal jamaa na tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie kuwa ni miongoni mwao kwa sababu hao ndo wanaofuata itikadi sahihi au Uislamu kama ulivyo kama ulivyofunzwa na Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam Tumekuwa tukitaja sifa zao na sifa ya misho tuliyotaja ni ta'dhimu salafi salih miongoni mwa sifa za wema sifa za ahlusunnati waljamaa wao siku zote wanawanyanyua hadhi na kutambua fadla ya wema waliotangulia na hawa wema waliotangulia ni kuanzia nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam kufuatiliwa na masahaba wake na matabi'in na tabi'i tabi'in na wale wote ambao waliwafata kwa wema wakisomesha na kuitetea dini ya Allah subhanahu wa ta'ala dini ya Uislamu kwa hivyo wema waliotangulia wanafaa wao kuheshimiwa wanafaa wao e, kutajwa kwa uzuri na kutajwa kwa wema na kuombewa dua alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم katika sifa zao wao wanaoombea khairi wanaoombea dua wema waliotangulia alaihim rahmatullahi tabaraka wa taala na siku zote wana wanajiigiza kwa wao wanafuata mwenendo wao kwa sababu ufahamu wao wa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni bora zaidi kuliko ufahamu wa wale waliokuja baada yao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeye ndiye mwalimu wa umma huu kwa hivyo alivyoelewa yeye dini alayhi salatu wassalam vivyo hivyo ndivyo Muislamu anatarajiwa kuielewa dini ya Allah na kuiweka kwenye vitendo dini ya Allah subhanahu wa ta'ala walivyofahamu masahaba dini ya Allah fahamu yao ni bora zaidi kuliko fahamu yetu kwa sababu wao wamepokea dini hii moja kwa moja kutoka kwa nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa hivyo ahlus sunnati wal jamaa wanawatukuza na kuwaheshimu wema waliotangulia wanajifananisha na wao na kufuata mwongozo wao au uongofu wao na wanaona njia yao wayarauna anna tariqatahum hiya al-aslam wal-a'lam wal ahkam na wanaona ya kuwa njia mwenendo manhaj ya wema waliotangulia ndio manhaj ambayo ni manhaj al-aslam manhaj ambayo imesalimika na mambo mengi ambayo si katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni manhaj ambayo ndio a'lam wao walikuwa wanajua zaidi kutuliko na ni manhaj ambayo ni bora zaidi kuliko manhaj nyingine yoyote hapo ndipo tulipomalizia katika kipindi kilichotangulia. Tutaja baadhi ya sifa zingine au mambo ya kipekee mengine ambayo ni hasa kwa ahlusunnati waljamaa ambayo mimi na wewe mpenzi mtazamaji tunatarajiwa kusifika nayo. Miongoni mwa sifa zao ni kuwa aljamu baina an-nususi fi al-mas'alati al-wahida. Aljamu baina an-nususi fi al-mas'alati al-wahida ni kuleta pamoja dalili ambazo kwamba zinaonekana zinakinzana kwa namna moja au nyingine kwa jambo moja kwa jambo moja yani kuna jambo fulani ambayo <clears throat> utahisi ya kuwa kuna aya au hadithi yasema hivi na ukiangalia upande mwingine kuna aya nyingine au hadithi yasema vingine kwa hivyo ahlu sunnati wal jamaa katika sifa zao ni kujam'u adillah ni kureconcile the nusus kureconcile the text aidha ni text ya Qur'an au ni text ya sunna ya nabii sallallahu alayhi wasallam hadithi zake kwa mfano juzi nikisikia baadhi ya ndugu zetu wakisema yani wa, wawili katika ndugu zetu wakibishana mmoja anasema ya kuwa haufai kumfanyia ruqya au kumsomea Qur'ani asiyekuwa Muislamu kwa nini? Kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema Qur'an ni shifaa'un lilmu'minin. Qur'an ni shifaa kwa waumini. Kwa hivyo haufai wewe kumsomea asiyokuwa Qur'an asiyokuwa Muislamu Qur'an. Sasa mwenzake akamuuliza lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala pia asema ya kuwa eh, Qur'an ni hudan lilmuttaqin. Alif Lam dhalika alkitabu la raiba fih hudan lilmuttaqin ya kuwa Qur'ani ni uongofu kwa wamchao Allah subhanahu wa ta'ala lakini je hii yamaanisha ya kuwa Qur'ani sio uongofu kwa asiyekuwa muislamu Allah subhanahu wa ta'ala anasema شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس Qur'an ni uongofu kwa watu wote Qur'an inatoa mwongozo mema kwa watu wote awe ni Muislamu asiwe ni Muislamu lakini huyu muttaqi huyu ambaye tayari amemkubali na kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala yeye atapata uongofu zaidi katika nyanja mbalimbali mbali maishani kinyume na huyu ambaye hajamkubali hajamwamini Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo ahlus sunnati wal jamaa wao wanaweka adilla pamoja na wanaangalia yani malengo na makusudio ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam kwa hivyo hilo jambo la kumsomea asiyekuwa muislamu ruqya limetokea katika katika tarehe ya Kiislamu na ikiwa limetokea na mtume sallallahu alaihi wasallam amekiri au amekubaliana na jambo hilo basi sisi ni kuleta adilla pamoja na kuweza kupata conclusion ambayo ni eh, kulingamana na matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala na mafundisho ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam miongoni mwa sifa za ahlu sunnati wal jamaa ni aljam'u baina alilmi wal ibada aljam'u baina alilmi wal ibada fahum bikhilafi ghayrihim بخلاف ghairihim kinyume na wasiokuwa katika manhaji ya ahlu sunnati wal jamaa utakuta ya kuwa fa imma ay yashtaghila bil ibadati anil ilm utakuta kuna baadhi ya watu wao wameipatia ibada kipao mbele na mpaka watakwambia ya kuwa Allah anasema wattaqullaha wa yuallimukumullah mcheni Allah subhanahu wa ta'ala na Allah subhanahu wa ta'ala atawapa ilm kwa hivyo wao wakatanguliza ibada Unakuta mtu yeye ataenda kufanya da'wa, atakaa na kulala misikitini na ata, ata, atafanya mambo mbalimbali atadumu katika adhkar anaswali lakini hata wakati mwingine hadithi ambazo kwamba anazisoma si hadithi swala ambaye anaiswali si swala aliyofundisha mtume sallallahu alaihi wasallam yeye anasema ibada ndio jambo muhimu roho yako ndio jambo muhimu Swala yako ndio jambo muhimu, kutoka nje kufanya da'wa ndio jambo muhimu. Elimu itakuja baadaye. Allah subhanahu wa ta'ala atakupatia ilmu utakapomcha, lakini ni vipi utaweza kumcha Allah subhanahu wa ta'ala biduni ilmu? Hiyo swala ambayo wasema ndio muhimu, ni vipi utaweza kuiswali na kuisimamisha kama alivyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala pasina na wewe kuwa na ilmu? Hiyo da'wa ambayo watoka kwenda kufanya ni vipi utaweza kufanya na kufikisha bila wewe kuwa na ilmu? Na Mtume sallallahu alayhi wasallam asema wazi ya kuwa ala basira qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira kwa hivyo mlinganizi lazima awe na ilmu anayeamrisha mema na kukataza maovu lazima awe na ilmu ambaye anasimamisha swala lazima awe na ilmu ya hiyo swala na ibada nyingine yoyote inamhitajia Muislamu aweze kuwa na kutambua ni vipi ataweza kuitekeleza hiyo ibada. Kwa maana ulama rahimahumullah tabaraka wa taala walipotuambia ya kuwa kuna baadhi ya mambo ambayo inakupasa wewe kama Muislamu kufanya unapoamrishwa jambo na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na jambo la kwanza kabisa ni alilmu bilmamur ni lazima wewe utambue ujue yale aliyokuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala ni vipi waweza kuyatekeleza ndipo uyatekeleze lakini ujifanyie tu mambo unavotaka au ulivyoona watu wakifanya la Uislamu umejengwa kwa alilm Allah subhanahu wa ta'ala alishusha aya ya kwanza na kumwambia mtume wake sallallahu alayhi wasallam ikra soma na kusoma ni katika moja katika njia za wewe kuweza kujipatia ilmu Allah anamwambia mtume wake fa'lam annahu la ilaha illa illa Allah wastaghfir lidhanbik mjue kwanza Allah ndipo mengine yafuate kama vile istighfar kwa hivyo ahlu sunnati wal jamaa wao wana combine wanafanya kwa pamoja alilmu na alibada aljamu baina alilmi walibada wao wanatafuta ilmu anaposikia hadithi yasema ittaqillaha haythu ma kunt mche Allah subhanahu wa ta'ala popote ambapo kwamba utakapokuwa ni elimu amepata kuwa oh kumbe Muislamu alivyoambiwa na Allah ya ayyuhalladhina amanu taqullah mcheni Allah anafaa kumcha wapi Allah haithu ma kunta popote utakapokuwa hii ni ilmu ambayo amepata anapopata ilmu hii ya kuwa anafaa kumcha Allah tena kumcha Allah kila wakati kila sehemu anajitahidi yeye kuiweka kwenye vitendo anaposikia yeye hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam la tahasadu wala tabaghadu wala tadabaru wakunu ibadallahi ikhwana almuslimu akhu almuslim la yadhlimuhu wala yaslimuhu wala yahqiruhu ila akhir alhadith ni elimu amepata kisha anapopata elimu hii anaweka kwenye vitendo kwa hivyo sifa za ahlu sunnati wal jamaa ayuha al-ahbab ni kuwa aljam'u baina alilmi walibada kinyume na wale ambao yashtaghiluna bilibadati anil ilm ya kuwa wao wanapatia ibada kipao mbele pasina na wao kukuwa na ilmu ya kisawasawa ya dini na kinyume na wale ambao yashtaghiluna bililmi ani alibada kinyume na wale ambao wao wanakusanya ilmu wana ilmu ya hali ya juu lakini unapoangalia vitendo vyao unapoangalia tabia yao unapoangalia muamala wao na wenzao unapoangalia uhusiano wao na wake zao na watoto wao unashangaa huyu mtu anaitwa doktor anaitwa sheikh anaitwa ustadh na bona tabia yake ni kinyume na alivyofundisha mtume ni kinyume na anavyojua kuna mtu anasimama kwa mimbar na anazungumza kwa ukali na hamasa kutokamana au kuhusiana na ubaya wa kudanganya, ubaya wa uongo, ubaya wa khiana, ubaya wa kutoa hongo, ghish, ubaya wa kuzini. Lakini anapokuwa mitaani, anapokuwa anaamiliana na watu, watu wanamshangaa, ala, si huyu ndiye aliyekuwa akitutahadharisha kutoka kulinga akitutahadharisha kutokamana na kusema uongo ni vipi yeye muamala wake na maisha yake umejengwa kwa uongo si huyu ndiye aliyekuwa anatuhimiza sisi kuswali mbona haonekani msikitini huyu ndiye akituhimiza sisi watoto wetu na wake zetu kujistiri mbona yeye nyumba yake na familia yake sivyo kwa hivyo huyu yashtaghilu bililmi anil ibada ako bizi yeye na kujipa ilmu na labda malengo yake eh, malengo yake ya kutafuta ilmu ni mengine lakini ukinapokuja kuangalia ibada yake yako sifrul yadain lakini mtu ambaye anasifika mtu ambaye katika manhaj ya ahlusunnati sunnati wal jamaa mtu ambaye anafuata Uislamu kama ulivyo basi yeye anafaa kukombine kati ya mambo haya mawili ajitahidi kutafuta ilimu wakati huo huo ilmu hiyo anaipata iwe inamwongoza yeye kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kama anavotaka kuabudiwa Allah jalla jalaluhu wa taqaddasat asma'uhu miongoni mwa sifa za ahlu sunnati wal jamaa ayuha al ni aljam'u baina at-tawassu'i fi ad-dunya wazuhdu biha ni kubalance kati ya muislamu kufanya bidii kupata riziki yake ya halali na wakati huo huo moyo wake usiwe umefungamana na dunia Sheikh anasema rahimahullah au hafidhahullah fa ahlu sunnati wal jamaa la yunkiruna ala man yatawassa'u fi dunya ahlu sunnati wal jamaa hawampingi hawamfokei hawamkemei mtu ambaye anajitahidi yeye kupata riziki yake ya halali na alhamdulillah Allah amemfungulia ana mali nyingi la yunkiruna alayhi wayas'a fi kasbi rizq mtu ambaye anafanya bidii kuchuma mali yake ya halali hawampingi hawamkemei hawa hawakinzani na jambo hilo bal yarawna annahu yanbaghi lilinsan an yakf, an yakfi nafsahu wa man yaul bali wao wanaona yakuwa kuwa ni bora mwanadamu ajibidishe ili aweze kukidhi mahitajio yake na wale ambao wanamtegemea yeye na mtume siku zote sallallahu alaihi wasallama akihimiza ya kuwa aliyadul lulya khairun min alyadi sufla wabda biman ta'ul ndio wasia mtume sallallahu alaihi wasallam mkono unaotoa mkono ambao si wa kupokea siku zote ni mkono ambao unatangulia kutoa mtume anasema mkono huo ni bora kuliko ule mkono ambao uko chini ya kupokea kisha akasema sallallahu alaihi wasallama wabda biman ta'ul anza na wale ambao wako chini yako wale ambao wanakutegemea usiwe wewe ni mzuri sana kule nje kwa wengine na watoto wako wanalala njaa usiwe wewe unapokutana na marafiki uko tayari kuspend shilingi elfu mbili elfu tatu kwa lunch peke yake lakini familia yako wewe siku zote ni ni maharagwe au sukuma wiki na una uwezo wa kuwanunulia nyama wa mbuzi au nyama ya kuku na kadhalika kwa hivyo Muislamu anafaa kubalance na anafaa kuangalia kwanza watu wake wanaomtegemea. Kwa hivyo Sheikh asema bal yarawna annahu yanbaghi lilinsani an yakfiya nafsahu wa man ya'ul bali yampasa mwanadamu yeye ajibidishe ili aweze kukidhi mahitajio yake na mahitajio ya wale ambao wako chini yake wanaomtegemea wayastaghnia ani nas wayastaghnia ani nas na yeye siku zote ajibidishe yeye kutowategemea watu kutowategemea watu istighnauka yani eh, eh, ist, istighnau nas muislamu kujibidisha kuwa independent na asiwe ni mwenye kuombaomba asiwe ni mwenye kuwategemea watu unapompigia tu mtu simu anajua haya ni yule basi lazima e, mtu tayari ashaandaa asha jawabu ambaye atakupa kwa sababu ajua ni jambo tu fulani unahitaji la Muislamu anafaa kumtegemea Allah na ajibidishe yeye siku zote asiwaombe watu kitu isipokuwa lile ambalo kwamba limekuwa ni dharura mno ويقطع الطمع مما في ايديهم sema wa ahlu sunnati wal jamaa wanaona ya kuwa ni muhimu mtu ajibidishe mwenyewe ajitosheleze awatosheleze wale ambao wanamtegemea asiwategemee watu bali akate tamaa kabisa na yale ambayo yako katika mikono ya watu Usiwe wewe siku zote unaishi kwa hasra, unaishi kwa machungu, unaishi kwa masikitiko, unaishi kwa kwa, kwa, kwa, ma, kwa kusikitika na kadhalika. Unapoona mwenzako aendesha gari kubwa labda kuliko lako au hata huna gari, wewe wasikitika tu, mbona mimi sina? Unapoona mwenzako labda anaishi kwa nyumba kubwa kuliko lako, ni masikitiko moyoni unapoona ya kuwa watu wanatamattu wana wanaenjoy maisha ya kidunia zaidi yako inakuwa wewe ni <clears throat> kusononeka na, kuna, na kulaumu na hata wakati mwingine kumdhania vibaya Allah la bali alqanaa al mtu kutosheka na yale kidogo aliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala ni sababu yeye kupata maisha mazuri hapa duniani na kesho akhira kwa hivyo wayaqta'u at-tam'a mimma fi aydihim sifa ya mfasi wa sunna ni mtu ambaye yeye tamaa ya dunia ameitoa moyoni mwake ala alla takuna dunia akbaraham isiwe malengo yake makubwa yeye ni kutazama dunia ni kutafuta dunia la lakini mwanadamu anajibidisha yeye kuchuma ya halali na katika sifa ya Muislamu ambaye anafata Uislamu ulivyo chumo lake siku zote ni halali lakini mtu ambaye yeye hamuogopi Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa na tamaa yale ambayo watu wanayo na atajibidisha hata kama ni kuchuma kupitia njia za haramu atafanya atafanya bidii kuchuma ili awe kama wengine la bali muslamu anafaa yeye kujibidisha kuchuma ya halali na kutosheka na yale ile kidogo amepewa na Allah subhanahu wa ta'ala na aona ya kuwa yeye utajiri utajiri wa hali ya juu ni utajiri wa moyo utajiri wa hali ya juu ni utajiri wa moyo na muislamu asiwe yeye ame, ame, amezama katika dunia mpaka kule kutafuta kwake dunia ikamfanya yeye kuacha lile ambalo kwamba litamfaa katika akhira yake hasa mambo ambayo kwamba ni ya lazima mambo ambayo ni ya wajib mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemfaradhishia basi hakuna shida wewe kutafuta dunia lakini ile dunia isikufanya wewe ikakukosta akhira yako hilo ndo jambo ambalo kwamba unatahadharisha na hile dunia isiwe katika moyoni mwako iwe katika mikono yako unaitumia katika njia ambayo inamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala Sheikh asema amma idha tawassaa al fi dunya ama mtu anapo anapofanya bidii na, ku, na kukithirisha kuchuma dunia waja'alaha fi yadihi la fi qalbihi na akaiweka katika mikono yake na wala si ndani moyoni mwake yarfadu biha al-ikhwan wa biha wayatasaddaqu ala alfuqarai walmasakin anawaliwa, anaw, anawaliwaza nayo ndugu zake na kushea na wao na anatoa sadaka kwa mafukara na maskini na anasaidia katika hali mbalimbali mbali, haja mbalimbali mbali. watu wanapokuwa na project fulani msikitini labda eh, bulb fulani imechomeka labda mita imeharibika labda mkeka umezeeka uh, roof ime, imeanza ku, imeanza ku, ku, kuingiza maji na kadhalik unakumbuka kuna fulani ambaye yeye ni min ahli alkhair unasema ah, hamna shida inshallah tutaongea na Ahmad tutaongea na Ali na hili jambo kesho kesho kutwa tutaweza kulirekebisha ikiwa wewe hali yako ni kama hiyo basi Allah subhanahu wa ta'ala amekutakia khairi watu wanapokuwa na tatizo watu wanapokuwa na shida misikiti inapokuwa na mahitajio fulani watu wanakukumbuka na wewe Allah amekujalia you are in a position to fulfill those demands those requests then jua ya kuwa Allah amekujalia khairi kwa sababu dhalika min fadlillah alladhi yu'tihi man yasha hiyo ni fadla ya Allah subhanahu wa ta'ala ambaye Allah subhanahu wa ta'ala ana anampatia atakaye katika waja wake anampatia atakaye katika waja wake na huyu ndo mja bora mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala mja ambaye amejaliwa alilmu walmal amejaliwa yeye kuwa na mali na amejaliwa namna ya kujua kuitumia mali yake vyema namna ambavyo inamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala fahuwa min fi a'la almanazil huyu mja yuko katika manzila ambayo ni ya juu kabisa kama walivyokuwa masahaba mtume wakubwa kama vile Abu Bakr radhiallahu anhu Abu Bakr alikuwa ni a very successful businessman kama alivyokuwa Umar radhiallahu anhu Uthman Ali Abdurrahman bin Auf radhiallahu tabaraka wa taala anhum wa ghayruhum wote hawa unapoangalia muhajirun na ansar kulikuwa na matajiri ambao walisupport dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na kama vile walivyokuwa baadhi ya wema waliotangulia Abdullah ibn Mubarak tuambiwa ya kuwa falaqad kana min aghna ahli zamani Abdullah ibn Mubarak eh, alim mashhur zahid mashhur ambaye anajulikana alikuwa ni miongoni mwa watajiri wakubwa katika zama zake wa fil waqti nafsi na wakati huo huo alikuwa ni min azhadihim illam yakun azhadahum alikuwa ni miongoni mwa watu ambao ameipatia dunia nyongo kwa hivyo tunaposema zuhud, mtu kukuwa na zuhud haimaanishi ya kuwa wewe usitafute riziki yako ya halali, haimaanishi usivae vizuri, haimaanishi usiishi katika nyumba nzuri, watoto wako wakaishi maisha mazuri. La, waweza kuwa wewe una kila kitu Allah amekujalia, lakini roho yako iko connected na akhirah ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kuna mwingine aweza kuwa anaonekana ndio zahid, lakini kumbe hamuhu ni dunia wal billah kwa hivyo sifa ya mfasi wa ahlu sunnati mfasi wa eh, manhaji hii ahlu sunnati wal jamaa ni kubalance kati ya dunia na akhirah anatafuta riziki yake halali na anatumia hiyo hiyo dunia kuweza kuinunua akhira ya Allah subhanahu wa ta'ala zangu miongoni mwa sifa za ahlu sunnati wal jamaa ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amewajalia ni al adl ni kuwa waadilifu kuwa mwadilifu kwa mambo yao yote kujibidisha kuwa mwadilifu kwa mambo yote kuwa mwadilifu ka baina yako na Allah subhanahu wa ta'ala kuwa mwadilifu baina, baina ya wake zako kuwa mwadilifu baina ya watoto kuwa waadilifu baina ya watu kwa ujumla siku zote wao wanaangalia uadilifu al-adl katika jamii asema Sheikh Hafidhahullah fal-adlu fal-adlu min a'zami al-mumayyizat li ahli sunnati wal jamaa uadilifu ni miongoni mwa sifa kubwa wanaosifika nazo ahlu sunnati wal jamaa fahum a'dalu nas wao ndio watu ambao wana uadilifu wa hali ya juu واولاهم bimtithali qawli llahi tabaraka wa taala na wao ndio wameshikamana zaidi na kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema ya ayyuhalladhina amanu kunu qawamina bilqist shuhadaa lillah Allah subhanahu wa ta'ala alipoamrisha uadilifu katika kitabu chake cha Al-Qur'an basi ahlu sunnati wal jamaa wanajibidisha zaidi wao kuhakikisha uadilifu katika ardhi ya Allah subhanahu wa ta'ala katika ardhi ya Allah subhanahu wa ta'ala Allah sema wa in qultum fa'dilu na mnaposema jambo mnapofanya jambo muwe na uadilifu ndani yake kwa hivyo jambo la uadilifu ni jambo ambalo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameliamrisha na ni lazima watu waweze kulisimamisha katika ardhi ya Allah subhanahu wa ta'ala Jambo la la misho kwa leo miongoni mwa sifa za ahlu sunnati wal jamaa ni alhirsu ala jam'i kalimati almuslimina ala alhaq ni siku zote kujibidisha kuunganisha waislamu juu ya haki juu ya kalimatu tauhid juu ya manhaj aliyotuachia nabii sallallahu alayhi wasallam fahum harisuna kull alhirs ala wuhdati almuslimin wao siku zote wako makini kuhakikisha umoja wa waislamu kwa sababu hili ni jambo ambalo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameliamrisha umoja ni jambo ambalo kwamba Allah ameliamrisha waumini wawe kitu kimoja wawe katika manhaj moja wawe wafasi wa mtume mmoja mtume wa mwisho Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye alikamilisha ujumbe wa mitume waliotangulia alayhi msalatu wassalam kwa hivyo wal jamaa wanajibidisha katika kuunganisha waislamu na kuunganisha waislamu lazima iwe ni katika alquran au juu ya alkitabu wa sunna hatuwezi tukasema ndugu zangu ya kuwa ni lazima tuunganishe waislamu kisha tuseme wacha kila mmoja ajifanyie atakacho lakini maadam sisi ni waislamu lazima tuje pamoja na tufanye mambo yetu kwa pamoja wacha anayeabudu ali radhiallahu anhu amwabudu anayesema ya husein anayeomba msaada kutoka kwa husein aombe msaada anayefanya anayeabudu kaburi la wali aabudu anayefanya tawaf kwenye kaburi afanye maadam sisi ni waislamu tuungane la bali juhudi zao ni kuwa wahdatul muslimin ala alhaq siku zote wanajibidisha kuwabainishia watu jambo la haki kuwabainishia watu manhaj sahihi ya mtume sallallahu alaihi wasallam na wema waliotangulia kuwabainishia watu namna Allah subhanahu wa ta'ala anavyotaka kuabudiwa kuwabainishia watu khatari ya mtu kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala kuwabainishia watu ya kuwa wafu wote waliofariki watu wote waliotangulia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala awe ni alikuwa ni mtume au alikuwa ni walii au alikuwa ni shekh wa kutajika na kutambulika au alikuwa ni tajiri wa kutajika wote hawa maadam wamefariki na kuenda mbele ya Allah la yamlikuna laka naf'an wala darra hawezi kukudhuru na wala hawawezi wakakunufaisha kwa hivyo ikiwa mtu atakaa na kusema ya kuwa e, ukiwa una matatizo enda kwa kaburi la fulani enda kwa kaburi la mama yako mzazi enda kwa kaburi la mtume sallallahu alaihi wasallama kisha useme ya ummi au ya wali Allah au ya rasul Allah aghithni la hawezi kukunufaisha kwa hivyo ahlusunnati waljamaa wanajibilisha kuwabainishia watu mambo kama haya ya kuwa ili sisi tuweze kuungana ni lazima tuelewe Uislamu ulivyo na tuufuate Uislamu ulivyo kama alivyofundisha Nabii sallallahu alaihi wasallam na kama alivyo an, anavyotaka Allah subhanahu wa ta'ala kufuatiliwa kuabudiwa na dini yake Allah aliyotuletea kufatwa kwa hivyo hizi ni baadhi ya sifa ambazo ahlu sunnati waljamaa wanasifika nazo tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuweze kusifika na sifa hizi atujalie ni miongoni mwa ahlu sunnati waljamaa atutatulia matatizo yetu na kutukutanisha na mtume wetu sallallahu alaihi wasallam katika janna yake mpaka tutakapokutana tena katika darasa nyingine jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Uh-huh. <laughs>